Garaian mutikoak amabi urte zituen eta bere gurasoak ez dute afera seinalatu 2008 arte. Markaietek berak hilabete untan egindu sinalatzea. Gutun batean, aujaren amak Mark aieti kasu egitea galdegin zion, zahamanean apesari begira. Markaiet apespikoak bere burua defendatu du, eganez, 2008an neugriak hartu zituela, zahamanean apesa lurdesera bidaliz terapia bat segidezan. Marc à Pespicua. Ma réponse a été, dans un premier temps, de prendre des mesures conservatoires et de veiller régulièrement à ce que ces mesures soient honorées et de le mettre dans un ministère où il serait suffisamment entouré par des adultes pour que le risque soit évidemment minimisé. Alta, Bimilatameka, amabi eta amairuan zahamainan apesak, diosesak antolatu dituen biltzaretan aurren artean agertzen da, bimlatamekako abuztuan behatzi gazte JMJ egunetara akompainatu zituen. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas pu être dans des rassemblements diocésains, dans l'organisation avec des adultes de, rassemblements diocésains, dans les mesures conservatoires qui lui ont été données, il n'avait pas de relation seul à seul, personnelle des enfants et des jeunes. Jean-François Saramagnan, Jean-Marc Apol, diocesaren On s'attache évidemment aux personnes avec lesquelles on travaille. Donc euh, c'est évidemment quelque chose de compliqué à, gérer sur le plan personnel. Orain arte isilik egon dira bai familia bai haiet apespikoa biktima babesteko diotenez. Je m'interroge sur euh, les difficultés qu'a pu avoir cette famille que je ne juge pas à à porter plainte ou à faire un signalement en justice. Bimilata an aiet apespikuak zahamainan apesa karguz aldatu zuen aurrekin ez zedin gehiago kontaktuan jarri. Alta, 2008an behitz amazazpi urteko neska baten gan egineko unkitzeak ere, senelatuak dira, jakin behar da, zahamainan apesak bere buruaz beste egitea saiatu zela bialdiz.